بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد alhamdulillah alloh subhana taoloni fazli bilan fiqh jihod darsigini yana davom ettiryapmiz bugungi darsimiz kofirlardan olinadigan mollarni turlari haqida bo'ladi mana bu quyidagi keladigan ta'riflarda biz e, ba'zi bir biriga o'xshash istilohlar va ularni bayoni haqida aytib o'tamiz ya'ni buni ichida bir biriga o'xshash hukmlar bor lekin buni e, mujohidman degan kishi yaxshilab ajratib olishi kerak biz darslarimiz boshidan ham aytib kelyapmiz e, har bir ishni ya'ni islomda har bir ishga kirishiladigan bo'lsa uni ilmini o'rganishlik farz bo'lib qoladi xuddi namozga namoz o'qimoqchi bo'lgan kishi va namoz ilmini o'rganishligi farz bo'lgan kabi jihod qilaman degan kishi ham jihod ilmini o'rganib olishligi farz bo'ladi nimaga ilmsiz amal bo'ladigan bo'lsa mana bundan katta xatolar kelib chiqadi shuning uchun jihoddagi ham jihodiy jamoatlar ilm bilan harakat qilmaydigan bo'lsa xuddi bir e, qaroqchi bir to'daga o'xshab qoladi shuning uchun biz e, yana bir qayta takrorlab o'tyapmiz bu juda ham muhim masala e, mol masalasi pul masalasi ota bilan bolani aka bilan ukani ayol bilan erini o'rtasini buzib tashlaydigan narsa ya'ni mol shunday narsa uni yaxshi ko'rishlik qalbga o'rnatib qo'yildi har bir kishi ya'ni aksar kishi molni yaxshi ko'radi mana shuni orqasidan kerak bo'lsa e, jonlarni halol sanashlik mana shunga o'xshash masalalar ham kelib chiqadi ho'p e, kofirlardan olinadigan mollar o'zi bir yig'ib kelganda o'n xil buni birinchisi g'anima bu kofirlarni qo'rqitib majburlab quvvat bilan olinadigan mol ya'ni jihodda buni bu istiloh kalima ko'p ishlatiladi ya'ni xullas qisqa qilib aytadigan bo'lsak jang bilan olingan mollar kofirlardan mana bu quvvat bilan jang bilan olingan mollarni g'anima deydi hozir biz qisqa qisqa ta'riflarini o'tamiz inshaalloh keyingi darsda hammasini batafsil ko'rib chiqamiz dalillar bilan hop ikkinchisi demak birinchisi g'animat ikkinchisi fay bu jangsiz kofirlardan olingan mol masalan tashlab chiqib ketilgan yerlar mol mulklar jangsiz e, ya'ni kofir o'z ixtiyori bilan topshirilgan e, narsalar barchasi nima fayga kiradi uchinchisi salb salb degani ikki taraqib urushib ulardan biri olgan mol unga raqibni kiyimi qurollari e, ulovlari ham kiradi endi ulov haqida ulamolarning ixtiloflari bor mana bu salbni ham kengroq qilib o'tamiz inshaalloh ya'ni e, bugungi kunimizda ko'radigan bo'lsak mujohidlar borib yakka makka borib kofir bilan e, yaqin to'qnash kelib e, otib yo boshqa qilib mana shuni olgan narsalarini salb deb aytadi uzoqdan biz snayperda urib qo'ygan bu narsalar salbga kirmaydi buni ham inshaalloh salb bobida kengroq qilib o'tamiz to'rtinchisi nafl bu nafl degani ya'ni e, qo'shimcha mol ya'ni bu biz o'zimizda ham nafl ibodatlar deydi ya'ni farz namozdan tashqari bo'lgan namozlar ya'ni bunda amir yoki imomni ba'zi bir g'azotlardan e, xos ajratgan ziyoda molini tushunamiz bunda e, ya'ni jangga askarlarni qiziqtirish uchun berilgan mol ya'ni foyda jihatdan boshqalardan jangda ziyoda ya'ni jonbozlik ko'rsatgan kishi uchun ajratilgan mol nafl deb aytiladi ya'ni bu amirni ixtiyoriga qarab bo'ladi biror bir e, askarini rag'batlantirmoqchi bo'lsa unga ziyoda mol berishligi joiz mana bu narsa nafl deb aytadi to'rtinchisi bo'ldi beshinchisi ro'zg jangdagi kishini ulushdan e, tashqari bo'lgan nasiba e, buni miqdorini amir belgilaydi g'anim va g'animadan ulushi bo'lmagan masalan ayol kishi bola va shunga o'xshash kishilarga imkoniyatiga qarab beradi ya'ni ruzuqda ruzuq deydi jangdan tushgan mollarni g'animadan ajratib beradi garchi jangga qatnashmagan bo'lsa ham mana bu kishilarga alohida o'z ixtiyori bilan ajratib beradigan molini ruzuq deb aytadi oltinchisi jizya bu e, o'sha musulmon diyorlarida ularni himoya qilish uchun yoki o'ldirmaslik evaziga har yili kofirlardan olinadigan ya'ni ahli zimmalardan e, olinadigan mollarni barchasini jizya deb aytadi aytadi ya'ni jizyani ham olinishligini ko'rinishi bor alloh va taolo bir oyatda keltiradi ya'ni mensimagan holatda olinadi kofirlardan bular demak unga sharti nima ularni himoya qilamiz deymiz biz musulmon diyorlarda yashaydi yani o'ldirmaslik sharti bilan olinadigan jizya hop 7-inchisi xiroj bu xiroj degani ushurdan farqli bo'ladi ya'ni baytul molga qaytariladigan haqlidan bittasi bu yerga solinadigan soliq xiroj masalan xiroj bilan jizya e, har bir ahli zimmaga vojib ularni sarflashlik e, bo'lsa nima g'anima kabi bo'ladi hop jizya kishi boshiga solinsa xiroj yerga solinadi xiroj ya'ni yerga solinadigan soliq hop jizya jizyadan farqi bor lekin masalan jizya islom bilan soqit bo'ladi bitta kofir masalan islomga kiradigan bo'lsa jizyondan soqit bo'ladi lekin agar xiroj berib turgan bo'lsa oldindan bu xiroj soqit bo'lmaydi chunki bu yerga solinadigan soliq hm? ularni sarflashlik fay g'animalan kabi bo'ladi ya'ni amirni ixtiyoriga qaytadi hop sakkizinchisi g'ulul bu g'ulul endi g'animani taqsimlashdan oldin ulushla beriladi masalan ulushlar bo'ladi g'animat taqsimlanayotgan paytida mana shu g'animat taqsimlashdan oldin e, oz bo'ladimi ko'p bo'ladimi g'animadan o'g'irlashlikni g'ulul deb aytadi mana bu narsani gunoh kabiralardan sanalgan e, mana bu haqida qattiq azoblar kelgan e, uni asli imom navoiy aytganlaridek xiyonat mutlaq ishlatiladigan kalima lekin g'animada xiyonatni g'ulul deb aytiladi ya'ni xiyonat degani g'animadan o'g'irlab qo'yishligi masalan xiyonat umumiy kalima desak hmm, g'animada g'animada xiyonat qilishlikni nima arab tilida g'ulul deb aytadi buni ham inshaalloh batafsil o'tamiz e, to'qqizinchisi ushur ushur degani agar kofirlar e, tijoratini rivojlantirish uchun boshqa diyordan musulmon diyoriga ko'chib keladigan bo'lsa ularni mollariga solinadigan solig'i ushur deb aytadi ya'ni o'ndan biri sahm bu ruzuhga xilof ravishda mujohid uchun g'animadan qodir bo'lingancha beriladigan nasiba ya'ni biz ruzuhda aytdikki e, bu ayollarga bolalarga beriladi amir ixtiyor bilan dediga bu sahmda bo'lsa sahm deydi buni Ruzuhdan farqli bo'ladi mujohidlar uchun g'animadan qodir bo'lingancha beriladigan ya'ni e, ruzuh ulush kabi bo'lmaydi ya'ni uni miqdori aniq emas ruzuhi miqdori masalan otliqqa buncha piyodaga buncha deb ajratiladi ya'ni uni miqdori g'animadan olinadi sahamda masalan amir ixtiyoriga qarab xohlagan e, mujohidlarga g'animadan qodir bo'lgancha ajratib beriladigan nasibasi ziyoda bo'lib ketadigan bo'lsa nasibalar mana bu e, kofirlardan olinadigan mollarni qisqa qisqa ta'riflarini aytib o'tdik demak bular o'nta ekan birinchisi g'anima ikkinchisi fay uchinchisi salb to'rtinchisi nafl beshinchisi 6 oltinchisi jizya yettinchisi xiroj mana bu narsa yerga solinadigan soliq dedik sakkizinchisi g'ulul bu 9 to'qqizinchisi ushur bu ham yerga solinadi kofirlarga tijoratchi kofirlarga solinadi agar musulmon diyoriga kiradigan bo'lsa ularni mollariga solinadigan soliq va o'ninchisi sahm mana bu narsa Э, ruzuqdan farqli bo'ladi faqat mujohidlarga beriladi ya'ni amirni ixtiyoriga qarab g'animadan oz oz ajratib bergan ulushini ham sahm deb aytadi allohu taala ala va alam subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk